Кажуть же, що майже все закладено в генах. Але й ти теж нещасливий. Не хмурся, якщо можеш. Таки доторкнулася рукою до його скроні. Спробую, сумно посміхнувся Тищенко. Вона пройшла по кімнаті, зупинилася біля вісті. Як сумно, що ми не будували нового міста за нашого молодого кохання, сказала, маючи на мислі щось своє, глибоке і печальне. Міста старіють теж, сказав він, і дружба, і кохання. Ми тоді б мали вічний молодий спомин про наше кохання, а тепер будують інші. Може, в них усе буде краще хоча я не зовсім вірю. А я вірю, бо будую з ними. Ось приїду, побачу. А тепер я тебе почастую обідом. Тільки не кажи, що не хочеш їсти. Я навчилася варити борщ. Вона усміхнулася. Теж велике знання. і я серйозно. І з цього складається наше життя. А я колись не розуміла. Але спочатку я заберу сина. Малий шибеник сьогодні надто загулявся, і тоді ми з тобою вип'ємо. Отож умивайся і продумай тост. Ти ж знаєш, я ніколи не вмів тостів. Хочеш сказати, нам немає за що пити? Я не знаю, сумно сказав він. Забув, як ми святкували Новий рік сідали одне проти одного і казали все, що на серці, за що любимо одне одного, що хочемо подарувати в майбутньому, чого побажати. Були наївні. Нехай, але то хороша наївність. Може, за неї і хочеш випити? запитав він насторожено. А хоч би й за неї. То були найкращі роки я тоді зустріла найкращу людину в житті і хочу випити за неї. А ти можеш пити за спомин. Вони сиділи на березі озера в тіні старої верби. Над їхніми головами попискували саниці, Неподалік на напівзасохлій Олешині стукотів дятел і тріски падали просто на воду. Там крутилася дрібна риба. Дятел стукатів і стукатів, либон не знав, що сьогодні неділя. Ритм життя в нього скажений, не дарма, не довговічний сам. На озері існували човни, лунав дівочий вереск і парубоче гоготіння. На мить гомін стих, і стало чути, як десь лунає тиха мелодія стукіт дятла не перетинав її. Засиділись ми, сказав Огієнко. Може, справді людям хоч іноді треба вибалакатися, заглянути в глибінь. Але власне відображення на поверхні то навіть не відображення, а його тінь. Він помацав руками в траві, знайшов цигарку. Решту ти знаєш. Коли Василь Васильович невіліковно захворів, Ірина забрала його до себе. А суть суть ми побачили ще раніше. Хотів би я зазирнути і в Сергієву душу. Отоді, як він спускався звідти. Сказати правду, я не думав, що Тищенко не прийме квітів. А може, це Ірина? Не знаю. Вона не могла в такий час нав'язувати свою волю. Проте наші знання про людську душу завжди дуже куці. Обоє несамохідь звернули погляди в бік будиночка. Ірша сидів на сходах, сидів давно. Квіти лежали біля його ніг. Звідси вони нагадували малесеньку червону іскру, що згасала. На тлі спеченого сонцем пагорба, на тлі світло-сірого каменю, сходів.